بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don karanta littafi mu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayhi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da yin karatu daidai da yin fassara daidai da kuma yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu zuriyar mu suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya yace musu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin sa ya dauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani abun da ya dame mu a wannan ƙasa Allah ya magance mana jarrabawa da ake da shi na mu da aka sace a jami'o'i kamar na gusau da dutsen ma da makamantansu Allah ta'ala ya kubutar da su ya kare mutuncinsu da imaninsu da kuma lafiyarsu dukkan wani wanda yake hannu an rike shi a zalunci a ko'ina yake Allah ta'ala ya kubutar da shi jarrabawa da muka tashi da ita kwana ɗaya zuwa biyu na abin da ke faruwa a gaza muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da aminci muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suka rasu da imani Allah ta'ala ya ji kansu muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da ɗakinsa mai daraja da ke wannan wuri yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi ne na goma sha biyar ko? haka ne a littafin hisnul muslim insha Allah ta'ala muna babi na nawa ustaz na'am ba na ji babi na ashirin da ashirin da shida ko ashirin da bakwai babi na ashirin da bakwai kenan ina ga za mu tashi eh, insha Allah ta'ala Ah, na san muna ta wurin ƙarshen babin ne akan wani zikiri za mu tashi ok ah, za mu tashi akan addu'a ko kuma ambaton Allah na da biyar a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci insha Allah muna cikin babi da ke bayani akan azkar da ake yi azkarus sabah Walmasa wato ambaton Allah da ake yi da zikirori ingantattu wanda ake yin su da safiya da maraice da safiya ana iya yin su daga bayan sallan asuba amma a tabbatar an kammala gabanin rana ta fito na yammaci ana yin su daga bayan sallan la'asar a kuma tabbatar an kammala gabanin rana ta fadi waɗannan su ne wurare da ake yi za mu tashi a kan addu'a ta casa'in da biyar a littafi ɗin kuma ina ga ita ce addu'a ta hudu daga ƙarshe saura guda hudu ke nan mukammala babi ɗin mu shiga babi na in insha Allah shi ne azkarun nau Allah ya mana jagoranci Allah shi sa mu wanye lafiya Allah ya sa abin da muke karantawa ya ba mu ikon aiki da shi ai Allah ta'ala ya ba mu ikon imani da abin da ke cikin waɗannan addu'o'i Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare insha Allah na'am bismillah Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانا حديثي رواية لنا ما ممو أم صلما رضي الله عنها hadisi din ya zo shi a cikin littafin sunan na ibn majah rahmatullahi alai a hadisi na 925 kuma ya zo cikin littafin amalul yaumi wal laila a matsayin addu'a ta 54 a wannan littafi din don haka ta haƙiƙi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da cewa hadisi ne mai kyau bayan shi akwai manya-manyan malaman hadisi irin Sheikh Abdul Qadir Arnaut da sheikh shu'aibu arnaut Allah ta'ala ya musu rahama su ma a ta hakikin da suka yi na hadisi din sun za da cewa hadisi ne da yake mai kyawu a wani wuri ma suka ce hadisi ne wanda yake mai inganci a cikin wannan addu'a ana yin ta ne idan gari ya waye ba a yin ta da yamma ita da safiya kare ake yin ta takaita daga cikin azkarus sabah don akwai addu'o'in da ake yin su da safe ba a yi da yamma akwai wanda ake yi da yamma ba a yi da safe amma su ‘yan kaɗan ne wanda suka fi yawa wanda suke kashe 95 cikin 100 su ne wanda ake yin su da safe a maimaita su da yamma in an yi su da yamma ba shagari da safe a maimaita don haka wannan addu'a na Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala na daga cikin addu'o'in da ake yin su da safe amma ba a maimaita su da yamma kuma da safin kafa nawa ake yi kafa ɗaya ake a magana mafi inganci kafa ɗaya ake wannan addu'a ɗin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala a cikin fiyayyen halitta as-sadiqul masduq ya roki Allah subhanahu wata'ala wasu manyan alkhairai guda uku idan waɗannan alkhairai guda ukun Allah ya baka su wallahi alazim a duniya kayi nasara a lahira kayi nasara sati ɗaya da kaɗan da ya wuce da na je gombe na yi nasiha ina ga kusan akan wannan hadisi ɗin na gina nasiha ɗin da na ina ga akwai ta ina zaton akwai a youtube akwai ta ko shagun so za a samu a youtube akan wannan ne a takaita na yi magana idan allah ta'ala ya baka waɗannan alkhairai guda uku a duniya to tabbas ka yi nasara a duniya kuma tabbas ka yi nasara a lahira mu ji addu'ar ya ce allahumma ya allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka na farko ilman nafi'an ilimi wanda yake mai amfani jama'a ba dukkan ilimi ne fi yake mai amfani ba a ilimin addini akwai wanda in an samu iya da amfani akwai wanda bai da amfani a ilimin zamani akwai mai amfani akwai mara amfani a mafiya yawan lokaci ba shi ilimin ne yake da illa ba sai dai manufar da aka neme shi da kuma aikin da aka yi da shi a nan ne giza ke saƙa shi ilimi kowane iri ne ana nemansa don Allah ne kowane irin ilimi hatta ilimin zamani ya zama manufarka kana nemansa ne don ka yi wa al'umma hidima ka nemi yardar Allah ai likitanci idan aka neme shi a hanyar Allah aka yi aiki da hanyar Allah zai kai mutum aljanna Injiniyari idan aka neme shi don Allah aka yi aikin Allah da shi na kai mutum aljanna sannan kuma dukkan ilimi ko da mai nagarta ne akwai inda aka neme shi gobe yake zama mai yake zama halaka me iya yi wa ya zama ba a neme shi don Allah ba ko kuma ya zama ba a yi aikin da shi don Allah ba a nan ya zama ilimi mara amfani shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi da kansa yake roƙon Allah ya bashi ilimi nafi'an mai amfani wani wuri sai ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ka kare ni daga ilimin da ba yi da amfani in muka duba Qur'ani ya nuna daraja ta ilimi amma ilimin da Allah ta'ala ya yaba shine ilimi wanda dalilinsa aka samu tsoron Allah ko aka samu tsoron Allah da ya gina akan bayan doren ilimi kamar da ƙur'ani ya ce innama yakhshallaha min ibadihi al'ulama wannan zai zama cikin suratul fatir aya ta 28 sai ce innama abun sani kadai waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa su ne masu ilimin da suka neme shi da me suka neme shi don Allah shine ilman nafi'an sannan ƙur'ani ya bayyana mana a wanda kuma Allah da kansa ya ce mai ilimi ne amma ilimin bai amfane shi ba wa zai iya bani misali ilimi da bai da amfani da Allah ya bani su Allah ya saka maka da alkhairi misalin yayi watulu alaihim na naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa famathaluhu kamathalil kalbi in تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون wannan zai zama wani sura? suratul arab aya ta nawa? 180 da? ba haka ba ne 175 ayoyi biyu ne 175 eh, kaga anan Allah da kansa ya yace watulu alaihim naba allazi nahu ayatina ka ba su labarin mutumin da muka bashi ayoyinmu yau fa duk wani malami a duniya masu saurarensa ne ko malamai suka ce wani mai ilimi ne amma shi wannan da Allah ya ba mu labarinsa Allah ne da kansa ya ce mun ba shi ayoyinmu kaga shi Allah ne ya tabbatar da shi mai ilimi ne ba al'umma ta tabbatar ba amma Allah ya ce haka yin silale a cikin ayoyin da muka bashi da ilimin bai masu amfani ba sai shaidan ya bi shi da wannan hausa ke ta idan malami ya bata shaidan na binsa kuma haka ne in aka nemi ilimi ba don Allah ba ko aka yi aiki ba don Allah ba idan malami ya kinkimo halaka to lai ko shaidan sai ya zauna ya gyara zama ya ce Allahu akbar shi sa ba dukkan ilimi ne mai amfani ba kuma abun da ke nuna alamar karancin amfanin ilimi shine ka ga mai shi din bai kwatanta aiki da shi babu bala'in da ya kai wannan shi wanda ya neman baya taba kwatanta aiki da ilimin da ya nema idan ka nemi ilimi ya dace zama a mu'amalanka da mutane a kwatanta ilimi zamanka da iyalanka akwai kwatanta ilimi shan ruwanka akwai ilimi cin abincinka akwai ilimi tafiyarka akwai ilimi kasuwancinka akwai ilimi shiga gidanka akwai ilimi fitanka a gidan ilimi idan fitina ta tankare kai da kake mu'amalanta ta zama wanda da ya karatu ba kai din nan abun koyi ne gare shi amma lokacin da ka nemi ilimi sai zama wanda bai karatu bai mu'amala da kai sai ce Allah wadan ilimin wane to al'amari ya lalace saboda me saboda masu ilimi sune fitilla ta al'umma yau Allah ya jarrabi musulmai a Najeriya Shi ne neman ilimi ake amma aiki da shi ya yi matukar karanci ilimi ya kare a gulma ya kare a zage-zage ya kare a cin mutuncin juna babu tausayi ba mutuntawa babu kaddara juna kowa burinsa ya za a yi na ci mutuncin wani in zubar da mutuncin wani don a ce ni na kware ne shi na banza ne bayan Allah shi ya san na kware mutum bai sani ba Allah shi ya san na daidai mutum bai sani ba shi mai ilimi idan yana da ilimi ya dace komai nasa kaga akwai abin sha'awa duk abin da ya dace ga akwai wani abin da ke sha'awa a ciki akwai abin da za ka yi koyi da shi lokacin da mai wa'azi ya zama yana jin gulma yana aiki da jita-jita yana aiki da wai an ce a yana da kaza to sai ga ilimin bai amfani ba sai ka ga jahili na kula sai ce wannan kan shi abin nasu babu sha'awa lokacin da kake da ilimi kake nema kake yin ayyuka ana ganin aiki irin na jahili aiki na mara karatu har wannan tunanin shin wannan ku yana da hankali ko bai da hankali ilimi bai amfani ba saboda mai saboda shi ilimin hankali yake kara ba korewa yake yi ba in kana da ilimi a ganka mutum ne mai ladabi mutum ne mai haƙuri mutum ne mai mutunta mutane mutum ne mai kawaici mutum ne mai juriya mutum ne mai tawakkali zuwa ga Allah mutum ne mai yafiya duk abin da ka zauna da mai ilimi mai amfani sai ka ga abin da zai amfane ka a ciki amma ilimi mara amfani sai ga jahili na zama da cewa wannan kan ai ko ni da ban yi karatu ba na san ba daidai ne ayi wadar a rika irin wannan ba turan da ilimi ya gari ana cewa wanda bai yi karatu na cewa kai wannan kan ai bai yi ba to al'amari ya lalace Allah ta'ala ya samu wanye lafiya shi yasa in muna neman ilimi mu zama dalibai masu ladabi ba ma sa kanmu cikin hayaniya ba ma shiga cikin gulma zage-zage hassada cin naman wane duk wani kataniya muna ciki ba aikin mai ilimi ba ne ya dace in kana ɗalibin ilimi a ganka da ɗabi'un da wanda bai je makaranta ba zai koyi daga gare ka har ma ya yi sha'awan zuwa makaranta ko temple ɗin 'yan tasha ka zauna ya dace su gada kai wannan mutumin kirki ne amma ran da ka zauna cikin 'yan tasha suka kalle ka suka ce kai wannan ka aishi ma irinmu ne to alamari ya lalace ko kana da ilimi kana musulmi ka zauna cikin wanda ban san musulunci ba suka ga da kai da su aikin kuɗe ne to al'amari ya lalace Allah ya samu wanye lafiya wa rizqan tayyiban kuma annabi ina roƙon Allah abu na biyu shine arziki ne daɗi dukkan arziki a wurin Allah ake nema mafiya yawa muna kuskure sai mu takaita arziki akan kuɗi eh kuɗi na halal arziki ne amma ba kuɗin halal ne kada arziki ba Ya arziki ne lafiya arziki ne aminci arziki ne shi kansa imani arziki ne haihuwa arziki ne shiriyar 'ya'yanka arziki ne abinda za ka ci arziki ne ruwan sama arziki ne rana da dare arziki ne dukkan sana'ar da kake yi arziki ne kasuwancin da kake arziki ne so dukkan wani abin da Allah yake baka a duniya da zai sauwaka maka rayuwa a duniya ka ji daɗi ko rayuwar ta yi saiti a lahira ka shiga aljanna shi ma arziki ne kuma ba mai ba da wannan arzikin sai Allah shi yasa ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuti'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati al matin muhallu shahid inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati al matin cikin suratul zariyat ayata hamsin da shida da bakwai da takwas ayoyi guda uku to ta hamsin da takwas in za mu ɗauka inna lahuwar razak Allah ne mai azurtawa. riskan tsayyiban arziki mai daɗi in ka ɗauki dukiya riskan tsayyiban shine dukiyar da ka neme ta ta halal ka kuma kashe ta ta halal shine ne ni'imal malus salih lirajulus salih wato akwai abin burgewa kaga salihar dukiya a hannun salihin bawa akwai abin burgewa amma an ka dauki mafhumul mukhalafa to kuma akwai bala'i da tashin hankali ka samu lalatacciyar dukiya a hannun kuma ja'iri mutumin banza so riskan tsayyiban shi ne abin da yake Allah ya baka na halal bayan na halal ne wanda kuma ba zai zama sanadin halakarka a lahira ba baya ga wannan wa'amalan mutakabbala da kuma aiki wanda ake mai ake karbansa shine na uku amalan mutaqabbala saboda ba dukkan aiki Allah yake karba ba yanzu mun yi sallar magariba a Najeriya kusa ina ga kowace state an yi sallar magariba yanzu kuma ba na zata akwai inda akai isha a cikin duk musulman da suka yi sallar a Najeriya ina da yakinin ka iya samun musulmai misali wadakila mutum miliyan 100 maybe da 40 ko abin da ya kama da haka ko abin da ya kama da haka dukka da muka yi sallan nan kowa ne Allah ya karbi sallarsa ba kowa ne Allah ya karba ba akwai ayyukan da Allah yake karba akwai wanda baya karba wannan kuma yafi komai bala'i shine kana aiki kayi sallar asuba kayi azhar kayi la'asar kayi magriba kana jiran isha amma ko a BBC ba a bada labarin sallar ka Allah ya karba ba to ba bala'in da ya kai wannan kuma ko a rediyon an gaya maka cewa yau sallar da kai an karba kai ka san zuki ta malla ne saboda babu wanda Allah yi wa wahayi bare zo ya ga baka an karba sai dai a maka me husnul zanni zaton alheri mu ce muna ga alamar wani aya ta 27 zai zama ko watlu alaihim naba abna adama bil haqq id qarraba qurbanan ko min من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين Allah ya ce abun sani kada yana karban aikin masu takawa ne wanda bai da takawa Allah ta'ala baya karban aikinsa mu dage ya zama aikin da muke yi mu tsarkake zuciya mu don Allah aikin masu takawa kaɗai Allah yake karba ni da ku Allah ta'ala ya samu a cikin bayinsa masu takawa wannan ana yi karfa ɗaya ne bayan sallan asuba ina roƙonku don Allah kada mu yi wasa da wannan addu'a mu karanta ta da bakinmu zuciyar mu ta rika bin ma'anan kuma a lokacin neman waɗannan ababen mu kwatanta bin Allah a ciki sai Allah ya datar da mu الدؤى تتسى عند شدة اقرأ يا أستاذ أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه ذا قرأك يا إدادي أستغفر الله وأتوب إليه wannan hadisi riwaya ne na imamul bukhari rahmatullahi alai a littafinsa na aljami a sahi al-musnad min hadisi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'aruf bi sahih al-bukhari yana hadisi na 6307 kuma riwaya ne na sahabi al-agharrubun yasar al-mazini radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an dauke wuta za mu ci gaba ko za a jira a ci gaba ko na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta wannan addu'a mi'a marra fi kulli yau a kowace rana yakan karanta wannan addu'a addu'a ne zikiri ne kuma istighfari ne addu'a ne zikiri ne kuma istighfari ne Shi shine astagfirullah ina neman gafara Allah wa a tubu ilai kuma ina tuba zuwa gare shi ina neman gafara Allah kuma ina tuba zuwa gare shi istigfari na daga cikin mafi muhimmancin ayyuka a duk duniya da musulmi zai yi iya daga cikin abubuwan da na iya cewa a cikin istighfari ga Allah istighfari na hakika dukkan alkhairin duniya da ake nema wallahi alazim ana iya dacewa a samu a ciki kuma dukkan sharri da ake neman kariya a lahira da kuma alkhairin da ake nema a lahira a cikin istighfari ingantacce ana iya samun sa Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi akwai asar da ya zo a cikin attadawi bil istighfar a mujalladi na farko shafi na 42 kuma asar din imam al-qurtubi rahmatullahi alai abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi ya kawo shi cewa wani mutum ya zo ya samu al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri rahmatullahi alai ɗaya daga cikin magabatanmu waɗanda suka rayu da sahabbai radiyallahu anhum yace masa ya ya hasan muna cikin al'umma da fari ya yi yawa dukkan amfanin gona a garuruwanmu ya lalace saboda fari da aka shiga ciki muna roƙon ka roƙa mana Allah ya yi ruwa sai ce ku je ku koma ku yi ta istighfari zuwa ga Allah ku je ku roƙi Allah ya muku ya saukar muku da ruwa bayan ya tafi sai wani ya zo ya ce masa ya imam ina neman alfarmaka a roƙa mini Allah subhanahu wa ta'ala cewa shaka rajulun ilaihi alfaqar ya kawo complain a roka masa Allah ya wadata shi talauci ya kai shi bango Abun da zai ci da iyalansa yafi karfin su abinda za su sha yafi karfin su menene mafita yace ka je kai ta istighfari zuwa ga Allah mutun na uku yazo ya sake samun sa yace ud'u Allah ayyarzuqani waladan ina so da Allah ka mun addu'a Allah ya bani haihuwa na daɗe da aure ban samu haihuwa ba ya ce ka je ka yi ta istighfari zuwa ga Allah na hudu ya zo ya same shi ya ce amfanin gona na bai yi kyau ba yana nema ya lalace ina ga gonar ta wane kamar take da matsala ta ruwa ne kada ya ce ka je ka yi ta istighfari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a zama ɗaya yi aka kawo masa matsaloli kamar guda biyar ko shida kowane mutum ya so ya ce ka je ka istighfari sai ɗalibinsa an rabi ya tambaye shi rahmatullahi alai me yasa kowane mutum ya zo matsaloli daban-daban amma amsar ka guda ɗaya sai ka ce istighfari yace dalili na akan wannan shine ba magana ta bace maganar Allah ce don duk matsalolin duniya da Allah ya hada sai saka mafitar su a cikin istighfari neman gafara Allah فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا cikin suratu nuh aya ta goma da ta sha ɗaya da ta goma sha biyu kaga dukkan matsalolin da ake su na kowane iri a nan Allah ta'ala ya ce a yi istighfari annabi ne yace faqultu nace istaghfiru rabbakum ku je ku roki gafara Allah innahu kana ghaffara ai Allah mai gafara ne zai saukar muku da ruwa daga sama yadda kuke bukata yalwatacce Allah zai muku kari da dukiyoyi da ƴaƴa haka duk Allah ya faɗa cikin me a cikin istighfari wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah zai muku baiwa da ainihin gonaki ko shaguna ko kadarori ko menene ya shiga ciki sai ce malakum latar juna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa sai fara kiransu duba halittun da Allah ya yi mana amma duk matsala da ka sani a rayuwa annabi san da aka gaya masa ita sai ce faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara dukkan damuwar dan adam idan zai istighfari ingantacce akwai mafita a cikin damuwarsa a duniya da al'ajira Abun da ya shafe ka kai kaɗai kake so ka gaya wa Allah ka ware lokaci ka kaskantar da kai kai istighfari kuma kai istighfari ingantacce astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kana faɗa da bakinka a nitse zuciyarka na bin ma'anan ina neman gafara Allah ina tuba zuwa gare shi sannan kana hakaitowa kanka watakila kurakuran da ka aikata ko da idonka ko da kunnanka ko da bakinka ko da hannunka ko da kafarka ko da zuciyarka kana dana sani a ciki shine annadama kaga ikon Allah a rayuwa yin istighfari yana magancewa dan adam duk abin da ya dame shi amma istighfari ingantacce ba kawai mu riga istighfari ba sagabara sagabara sagabara sagabara sagabara sagabara Allah bai yi ba wannan bai yi ba shi yasa al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yace istighfaruna yahtaju ila al-istighfar yadda muke istighfari saboda rashin ladabi da binka da zuciyarka bakinka na faɗa a nitse kana tunawa kanka inda ka kasa ajizancin dan adam ya kasa tare da kai kana kuma ganin ka gaba ga Allah ga kaskantacce yau na tashi a filin kiyama za ka kwaci kanka abinda idan ka yi hannun ka yi bakin ka yi idan ka yi wannan sai ga duk abinda kake neman ya fiye Allah ya yafe mata babu wanda zai rayu a duniyar nan bai kasa ba muna da kasawa duk dan adam haka ne duk matsayin da dan adam ya kai na imani a yanzu a duniyar nan akwai inda zai iya kasawa babu wanda ya saura mutane zaka ce masa wai ma'asumi ne a duniya babu shi yau a cikin mu watakila kasawanka kashi ɗaya ne daidai casa'in da tara wani kuma kasawansa maybe casa'in ne daidai ɗin ne goma to ana iya saɓawa wajen adadin dacewa da kuma saɓawa da amma babu wanda zai ce ɗari bisa ɗari komai nasa daidai ne hatta fasa habbai da suke da daraja da tun a duniyan nan Allah ya ce ɗan aljanna ne Allah ya musu alkawarin aljanna in ka duba akwai inda suke neman gafara Allah suke kasawa su ba akwai inda ake jan kunnen su a ce ku gyara shi yasa mu fahimtar mu ba wai sahabi baya kuskure bane a'a alkhairan su yayi wa fintin kansu kurakuran su kau, dalilin wannan Allah tun a duniya ya yafe musu shine matsayin su dukkan wanda Allah ya yafe masa ba ma tuhumar sa to wannan astaghfirullah wa atubu ilai kafa 100 ake so kai a wuni daya sahabbai suka ce in suka zana da fiyayyen halitta a zama ɗaya suka yi sai su ji jiya irin lawa tubo ne kafa ɗari ibn umar ke cewa mun zauna waje ɗaya wata na ji yana rabbi gifili wa tub alayya innaka anta tawwabur Ya ce na irga kafa ɗari yana maimaita wannan shi ne fa Allah ya ce masa abun da zai na kura-kuransa a nan gaba bayan an yafe na baya in a gaba zai wani abu Allah ya yafe masa shi ne wanda idan Allah ta'ala ya ga ya dace ya ƙara daidaita shi sai ya yafe masa yake daidaita shi shi sai an yafe ake tambayinsa in ba annabi wa dan gatan Allah Allah ya yafe maka amma me yasa kai izini akan kaza sai an yafe ake tambaya tambaya zai amma an riga an yafe maka dan Allah akwai darajar da ya kai wannan kai kuskure ko kuma ana ga abin da kai ba haka ya dace sai ka ce an yafe maka amma me yasa ka ba sanda aka fara gabatar da yafiyar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine dan gatan Allah duk duniya ba aika masa ba ko mala'iku ba su kai shi daraja a wurin Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka mu rika neman gafara ta Allah na'am sai na 97 ikra أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق wannan na cikin amalul yawmi wal laila na imam an-nasa'i rahmatullahi alai ya kawo shi a namba na 590 kuma riwaya ne na abu huraira abdurrahman bin sakhar radiyallahu an wannan kuma addu'a ce kafa uku ake yi da yamma jama'a ya dace mu rikiyaye ta tana da matukar muhimmanci wannan addu'a mu ji fa'idanta tana cikin amalul yawmi wal laila na imamun nasa'i nan ba na 590 manzon Allah sake cewa man qala ha hina yumsi lam tadurruhu humatun tilka al-laila la ilaha illa Allah fiyayyan halitta as-sadiqul masduq yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan hadisi na amalul yawmi wal laila 590 duk wanda ya faɗi wannan addu'a kafa uku da yammaci a wannan yammaci din har zuwa dare da ikon Allah babu wani abu na sihiri ko na dafi ko poison ko wani tarko da za a ɗana masa da ikon Allah da zai nasara a kansa in kai kafa uku a wannan yammaci har zuwa dare babu wani abun da zai same ka imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi cewa ɗaya daga cikin magabata wani ɗalibinsa kuma ya ce da malamin abun ya faru ya ce yammaci ɗaya ya manta bai karanta wannan addu'a ƙafa uku ba a uzu bai kalimatin lahil ta mamin shari ma yana manta ta zai shiga gida kunama ta harbe shi kawai manta ta sai samu harbin kunama saboda ya shiga cikin homa ɗin da ake magana in ka faɗe ta duk wani abu mai dafi da za a iya cutar da kai da shi ko sihiri ko maciji ko kunama ko wani abu wanda idan ka maybe bai gani ba ko a duhu ne ko baka shirya ba da ikon Allah Allah zai kare ka kafa uku kai wannan abinda za a je wajen boka a shirya maka sihiri ko dan duba ko matsafi duk abinda suka shirya insha Allah ta'ala Allah zai mai da shi zuwa gare su kafa uku annabi yace duk wanda ya fada babu wani abu na summun shine humatun kenan a wannan dare gaba ɗaya daga yammaci har dare ba zai cutar da kai ba cikin taimakon Allah ta'ala akwai magabaci da wannan ya faru gare shi kwanciya yi a dare maciji ya shigo cikin mayafinsa yana jin abu amma bai gane maciji ba ne haka ya tashi sanda aka kusa asuba ya tashi ya fita a gida tayin da zai fita da ya fito ya kunna wuta sai ga ashe maciji ne kuma haka sau kwanar da shi ba abin da ya masa shi sa wai kariya ta Allah wanda Allah ya kare ya karu wanda Allah ya kare ya karu wata mota idan kaga an yi hatsarin an ce maka mutum ya fita ba za ka yadda ba amma sai Allah ya cira wani ko zane a jikinsa babu mai yiwa ne a wurin Allah mafhum tayyib haka mu rike ta a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq ma'ananta a'udhu bi kalimatin lahil tamma ina neman tsarin Allah da aiki da kalmominsa kalmomin Allah ne ƙur'ani asma'uhu wa sifatuhu a magana mai mafi inganci kalmomin Allah ne A taura kalmomin Allah ne linjila waɗanda suke ingantattun kalmomin Allah ne zabura kalmomin Allah ne sufufi ibrahim kalmomin Allah ne sufufi musa kalmomin Allah ne so duk waɗannan kalmomi na Allah ɗin ka haɗa su kana aiki da su wajen roƙon Allah ya kare ka min sharri daga sharran ma halaka abin da ya halitta wa ya halicci kunama ban ji ba wa ya halicci maciji wa ya halicci shi ɗan sihirin wa ya halicci boka wa ya halicci matsafi duk lalace mutum halittar Allah ne sai dai kawai ya bar hanyar da Allah ya ɗora shi a kanta to da ka duk abin da Allah ya halitta sharrinsa kana neman kariya in ma a gidan da kake kwana akwai mai nufinka da shari, ka nemi Allah ya kare ka daga sharrinsa Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin abin da ya halitta shi yasa mu kiyaye a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq na'am addu'a ta 98 insha Allah ustaz Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا الله كي tsira da aminci akan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wannan asali hadisi ne ya zo amma hadisin bai zo da siga ɗin ba sai malam ya kawo wannan siga a wurin hadisin da ya zo takadu da dama sun kawo shi amma ta haƙiƙin ingancinsa yana cikin sahihu tarhib wa tarhib a hadisi na 656 kuma riwaya ce na ta abu darda radiyallahu an da manzon Allah tsira da aminci sabbata ga nake cewa man salla alayya hina yumsi hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakathu shafa'ati yawmal qiyamah manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa duk wanda yace lokacin da yake safiya ya fadi mun salati goma lokacin da yake yammata sai ya mun salati goma in ka dawwama akan yimar salati goma da safe goma da yamma insha Allah ta'ala cetonsa zai same ka gobe kiyama e tabbas manzo Allah sallam zai to gobe kiyama qur'ani zai ceto gobe kiyama azumi zai ceto gobe kiyama ƴaƴa kanana suna iya ceto gobe kiyama amma babu kokonto daga cikin mafi girman ceto shine ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don akwai ash-shafa'a al-kubra ash-shafa'a al-kubra shi kadai ma yake yin ta shine ya mana ceto gaba ga Allah Allah ya amince mai mana hisabi don an je filin kiyama ma Allah barin mutane yake kawai a fita a sabgarsu wato a kula mutane ma a kula ma gata ne sai a rabu da mutane a filin kiyama za a shekarar dubu hamsin a tsaye annabawa da dama kowa yana shayin ya je tunkari Allah sai fiyayyen halitta ne yake zuwa ya roƙi Allah zai ya ce abu a mana hisabi sai Allah ya amince masa wannan kaga ceto ya shafe kowa da kowa sannan akwai shafa'a sugura a zo waɗanda suke masu imani da suka kasa a wasu ɓangarori masu ta Allah da tauhidi sai a cece su a yafe musu su kurakurai Allah ta'ala ka samu a cikin yan aljanna kuma Allah ka samu a cikin aljannan firdausi to hadisin ya kawo wannan ne amma malamai da dama a cikin ijtihadi nasu wanda idan muka duba cikin jala'ul afham fi fadli salati wa salami ala khairil anam na ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi ya kawo maganganu da dama akan masail da ke da alaka da salati abin da yafi tabbata bakin fiyayen halitta na salati shine salatin ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid iya da fiskoki daban-daban da suka inganta duka shine wanda ya tabbata gaba ga fiyayen halitta amma bayan nan an samu wasu malamai kawai tun da ya ce amar salati ko ƙurani ya umarni sukan yi ijiti hadi su yi salati ya halatta a yi ijiti hadin yi mar salati ko bai halatta ba ya halatta a yi hadi ko bai halatta ba haka ne sahabbai da aka ce a yi salatin sun tambaye shi ya jira aka ba shi ibrahimiyya wannan yana tabbatar da cewa ibrahimiyya shi ne abin da ya fi asali daga bakinsa ya fi kuma daraja kuma ya ƙara malamai suka ce kuma ba a bauta Allah kamar a cikin sallah sai da na ibrahimiyya amma a wajen sallah fahimtar kamar ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai a cikin fathul bari nasa mujallali na goma sha ɗaya nan ba na 166 yana cewa yana halatta ijitihadin yin salati amma ya zama a cikin ijtihadin babu inda ya ci karo da abin da Qur'ani ya fada ko ingantaccen hadisi babu inda aka wuce gona da iri wajen yin salatin babu kuma inda aka kasa wurin aibata shi a ciki Ya ce ya halatta don kaman Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin da dama sun dauki wannan ijtihadi ne aka yi shi ba wai a cikin nassi kai tsaye fito ba bisa ga bayanan wasu malamai mafhum tayyib amma ko an yi ijtihadin sa ya zama babu inda ya ci karo da qur'ani da ingantacciyar sunna sannan na biyu salatin ijtihadi ba a karanta shi a cikin me ibada kamar sallah wannan kauli ne nasa wallahu ta'ala alam babi na gaba shine azkarun nawm zikirori da ake yi lokacin yin lokacin bacci bacci Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi ya halicci halittu da dama da shi wasu halittun suna da tsananin bacci kamar wace halitta kamar kasa in an ce kasa to sai a yi kafaratul majalis an gama a wajen bacci wasu halittun baccinsu ɗan kaɗan ne kamar wace halitta ɓera na da ƙarancin bacci wasu kuma bayan sun yi baccin baccin baya nauyi mu kuma a cikin halittun muna cikin kaman tsaka tsakiya ne muna da bacci nauyinmu bai kai na wasu ba kuma bai kai na wasu rashin nauyi ba sannan awoyinmu ba su kai na wasu ba kuma sun fi na wasu halittu mu muna cikin wasat ne tsaka tsakiya a bisa ga yanayin halitta idan ka dauki bacci kansa bacci na daga cikin mu'ujiza na halittun Allah subhanahu ta'ala mu'ujiza na halittan Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم yasma'un. wannan zai zama cikin suratul rum ayata 23 kenan sai ce wa min ayatihi iya daga cikin ayoyin Allah manamukun billaili laili wan baccin da kuke yi da dare wani lokaci ma ku yi kailula da rana ana baccin kailula siesta sai ce wabuti ga'ukun min fadli da kuma neman falalansa da kuke yi mafiya yawa a rana amma wani kuma aikinsa a dare ne kuma ba haɓa barawo ba ne aikin dare ne shiftin ake yi wani likita ne wani ma'aikacin faya sabis ne wani jami'in tsaro ne a tayin da ku kuke bauchi su idan su biyu suna gadin ku ko suna kula da ku wani likita ne su ake kira essential services ayyuka waɗanda a kullum bukata na iya sa a neme su ba dare ba rana wani karfe biyu na dare ake nufan asibiti da shi to likitan yana gida yana bacci nurses na gida yana bacci wa zai karbe shi shi za ka ga a babban asibiti emergency kusan 24/7 kullum akwai mutane a wurin saboda mai saboda akwai kes na gaggawa da ake kawo so shi bacci wa min ayati shi na daga cikin mu'ujizozi na Allah ne don ayat a wurin na nufin mu'ujizat iya daga cikin mu'ujizozi na halitta na Allah subhanahu wa ta'ala baccin da kuke yi haka kuma in ka duba a cikin bacci abin da ke faruwa yanzu ko bacci kai nan baka yi mafarki ba duk karatun da muke baka sani ba kana wurin tare da mu amma kwata kwata baka san ina kake ba in kai bacci baka yi mafarki ba baccin nan in yayi nauyi baka taba sani ina kake shi yasa ake kiran bacci kanin mutuwa an zare ranka a lokacin Ba san ina kake ba sai aka farka sai kaga ashe bacci ne na tashi sannan in ka kuma yi mafarki kana iya baccin ka yi mafarki muna zaune a nan kuma sai ka yi mafarkin ga ka a gindin ɗakin ka aba kana addu'a rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati kana dawabi kana umura kuma kana kai a lokacin da kake mafarkin nan kai wallahi tabbas kana wurin amma kana farka sai ka ganka a nur sai ka riga kana share da kana sai ka ga ana hisnul muslim kai da kanka sai ka yi shiru sai ka rika jin kunyan ma gaya wa wani wani kuma dan duniya ne kuɗi kawai yake so yana mafarkin sai ga yana haka wai yana diban kuɗi wai ya gaishe a cikin banki ya kwana wai yana diban kuɗi wai a banki ya kwana wani kuma abun da ya dame shi aure ne bai yi ba yana son aure wai yayi mafarki an daura masa aure da wata kyakkyawa ayyuka za a yi biki yayi dinki ya sha gara da abokanansa <laughs> sun shiga motoci ana ta fiki yana farka da sami kuma sai na ce jaki zai hawa je gona <laughs> gona ne da binoma ba kuma jaki zai je sai ya yi shuru yana ma jin kunya ya gaya wani kuma da yake mafarkin tabbas ya gani ya ga an ɗaura auren an yi komai ga su har ɗinkin an yi ya sha ɗinki su malam umar sun zo suna taya shi murna har ma yana sanar malin umar ya ce masa barakallahu laka wa baraka wajen ba jama'a bai da gabi yana amin amin yana ta burbushi in ya buɗe ido sai ya ganshi akan katifarsa ko akan taburmarsa kuma sai ya ji jakinsa na kuka za su tafi gona <laughs> shi ya sa bacci mu'ujiza ce halitta ce ta Allah kuma na da mu'ujizozi scientifically akwai abubuwa da dama a ciki Baccinmu yakan saba daga mutum zuwa mutum mafiya yawan yan adam a yanzu likita ce su yi baccin awa bakwai ko zuwa tara yana da alaka da halitta ko kuma gajiya da aka yi wanda ya fi ka gajiya ya fi ka bukatar hutawa za ka zai fi ka dogon bacci wasu a cikinmu suna da karancin bacci baccinsu kaɗan ne da yawanci ina samun matsalan karancin bacci yakan dami amma kwanan na ga wani scientific research da ke bayyana a kodon da Allah ya halitta da baccin bai da yawa kuma bayi da wani illa a likitance saboda a jikin ɗan adam akwai wani jin da ake kiransa ardbi da yake jikin ɗan adam yake da alaƙa da controlling na bacci wannan in aka samu gene mutation ko kuma genetic mutation shine aka samu ɗan alteration na jin ɗin mutum a jiki sai affecting baccinsa idan ya affecting baccinsa bacci yana da alaƙa da brain akwai part na brain da ake ce masa dostal pons to idan aka samu wannan sai zama mutation na wannan jin din sai takaita baccin mutum da ke da alaka da brain dinsa da wannan bangaren kwakwalwa din. sai zama wani baccin da yake awoyi kaɗan ne bai kai wani ba kuma bai da matsala sannan binciken sai bayyana waɗanda Allah ya yi su da karancin baccin sun mafi cin riba idan suka farka akan wanda ya dogon bacci don na farko risat ya bayyana suna da za ka same su da a very optimistic in suna yin abu ba sa cire hob da gaggawa za su yi ta yi na biyu kana samun su multitaskers ne wanda yake da karancin bacci na iya abu biyu ko uku ko hudu a lokaci daya amma wanda ke da dogon bacci bai ci iya yin multitasking ba in ka bashi abu biyu sai ya rude wani zai iya zama yana kallon talabijin iya jin news kuma yana karatu kuma duka biyu za su tafi daidai wani zai iya zama yana rubutu yana kallon jin news sannan at the same time yana magana a kan telefon zai karanta zai kalli news kuma zai magana a telefon sannan ba zai manta kowanne ba to multitasking ya fi faruwa duka da me da masu karancin bacci waɗannan kaɗan daga cikin fa'idodin suna da yawa kawai na baku kaɗan ne a ramma bismillah mu shiga karatun ko ya ji fiye fiyayyen halitta idan ya yi niyan kwanciya yana hada hannayensa guda biyu shine kaffai waɗannan tafin hannaye biyu sun mai yanfusa fihe ma sai ya yi huri a cikin suwa suna tofa fayyakara a fihe ma sai ya karanta wannan a ciki shine zai karanta ƙulhuwa da falaki da nasi ah. ban sani ba akwai bukatan a biya su ko mun riga mun yi su a baya mun yi su a baya a wani babi azkaru saba wal masa idan zan tuna ita ce addu'a ta saba'in a littafin ina zaton haka ko duba ta saba'in ne ko nawa ne a ramma ina zaton ko a na saba'in ne muka yi yawwa na saba'in a ce na dace <laughs> addu'a ta saba'in ne a nan ɗin alhamdulillah a nan mun yi magana a kan karanta ƙulhuwa da falake da nasi da kuma falalan da ke cikinsu da taimakon Allah ana kafa uku da yammaci kafa uku da safiya a nan kuma wanda za mu karanta a kan na bacci ne wanda shi ma hadisi ne na daban iya cikin aljami a sahi na imamul bukhari rahmatullahi alai hadisi na dubu biyar da goma sha bakwai riwayar hadisi na na aisha radiyallahu anha cewa fiyayyen halitta idan ya zo shimfudinsa sai ya ɗaga hannu haka idan ya kwanta sai karanta qul huwa qul a'udhu bi rabbil falaq zuwa karshe qul a'udhu bi rabbi huwa huwallahu ahad zuwa karshe qul a'udhu bi rabbil falaq zuwa karshe qul a'udhu bi rabbin nas zuwa karshe sai tofa a hannu sai shafa a jikinsa idan zai shafa ya kan fara shafa daga kansa ne haka tun daga kai sai biyo fuska sai ya tsaya a duk inda hannunsa ya tsaya mafiya yawa hannu ya kan tsaya ko akan cinya zuwa gwiwa ne idan aka yi shi a kwance in ka miƙe hannun zaka bai wuce wurin yake tsaya ba to ko iya ka shafa daga kanka duk inda hannun ya tsaya yayi sai ka ƙara kulhuwa da falaki da nasu ka ƙara shafawa sai ka ƙara kulhuwa da falaki da nasu sai ka ƙara shafawa sau uku sun shi ne hadisi ce sun mayam sahu biki ma a min jasadihi sai shafi duk abun da ya sawwaka na jikinsa yabda'u ubihi ma ala ra'sihi wa wajhihi yana farawa da kansa da fiskarsa wa ma aqbala min jasadihi sai ya ci gaba da abin da ya sawwaka na jikinsa ga baki daya iya gwargwadon inda hannun ya tsaya fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin waɗannan kafa uku a nafal a na safiya da yammace san samu za ka yi ƙulhuwa uku ka gama ka yi falaki uku ka gama ka yi nasu uku ka gama amma ba a shafawa su ake maimaita da yammace a na dare kuma za a yi ƙulhuwa daya falaki daya nasu daya a tofa a shafa a ƙara kulhuwa daya falaki nasu daya a tofa a shafa a ƙara ƙulhuwa daya falaki nasu daya a ƙara tofa a shafa ka gaba bambancin su kenan ko a ka'ida ta bin sunna ta bin fiyayyen halitta sallallahu alaihi ba za ka dauki addu'ar da ya kwanciya ka je ka yi ta da safiya ko da yammaci ba kowanne sai ka yi ta a wurinta a irin kaifiyar da ya yi ta ba tare da ka canja ba mafhum tayyib sai ka yi ta irin wannan kaifiya yaf'alu zalika salasa marrat yana aikata wannan kafa uku ne da taimakon Allah sai na biyu ko ita ce ayatul kursi ko a ramma ka karanta ko kuma a ci gaba kawai ita ma eh a ramma ustaz ya ce a bashi ya karanta to bismillah الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

kafa ɗaya da safiya ɗaya da yammaci ɗaya haka lokacin kwanciya ana kafa nawa ɗaya kaga kenan akalla ana bukatan a kullum kai ayatul kursi kafa uku da safe ɗaya da yamma ɗaya da dare ɗaya mun yi fassaranta a baya sai a koma kai shi wannan wanda ake karanta a na kwanciyar shi hadithi ne riwaya na imamul bukhari rahmatullahi alai ya kawo shi a hadithi na 2311 kissarsa kuma ta abu huraira da radiyallahu an kuma shine rawil hadith da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bawa Abu Huraira radiyallahu anhu gadi na ainihin sadaka ta Ramadan da aka tara Abu Huraira in ya batta ya tafi ya dawo sai samu wani mutum na diba daga cikin ta in ya kama shi sai zan kai wajen fiyayyen halitta sai ya bada uzuri ce ba zai dawo ba iyalansa ke cikin yunwa zai kai musu abinci sai ya rabu da shi in ya koma jan fiye Allah sai ce me ya faru da bakonka na jiya wanda ka kama yake neman fansa sai ce masa eh ya ce ba zai dawo sai ce in ka koma yau ma zai dawo aka yi haka kwana ɗaya a kwana biyu ya sake maimaituwa a kwana na uku ya ƙara maimaituwa sai ya zo ya same shi kuma yi alƙawarin ba zai dawo sai ya dawo mai ke faruwa sai fiyayyen Allah ke cewa Abu Huraira daga baya sai ya zo ya gaya masa sai ya ce masa ka san wane ne sai ya ce masa shaidan ne a sai abu hurairu ce bai sani ba sai manzo Allah ya ce masa shaidan ne har sai yake cewa anan yake cewa sadaqaka wa huwa kadhubun anan da ya gaya maka don a lokacin abu hurairu da suka rabu na uku sai shaidan ya ce na baka wani lakani in baka wani lakani wani sirri wani zikiri wata addu'a da idan ka karanta dukkan wani abun da Allah ya sa a yi gadi karkashinka ko aka baka amana Allah ta'ala zai kare maka shi har gari ya waye abu huraira yana gaggawa yace ina so sai ce ka karanta ayatul kursi iya bukhari hadisi ya 2111 shi shikenan da ya je sai gaya mazan Allah ya ce ga abin da ya gaya mun sai annabi ya ce sadaka ka wa huwa kazubun a nan ya gaya maka gaskiya amma shi iblis shugaban masu zuki ta malla ne gaba daya amma a nan gaskiya ya fada shi yasa shi a musulunci in dai manzon Allah zai gaskata shaidan to kada kiyayya da wani mutum ya saka gaska ka karyata gaskiyar da ya fada ita gaskiya kowa ya fada ana daukanta mu a musulunci ba wai dabi'a ce wai sai wani ko ɗan jama'arka ko ɗan group ɗinka ko ɗan masallacinka ko anguwar ko ka, ko ka ko ƙungiyarka ne kake yadda ba ko wanda ba musulmi fadi gaskiya a musulunci ka ce gaskiya ce karka kuskura ka da wani mutum ya za ka kare ta gaskiya ba addini ba ne shi yasa falalar wannan karanta ayatul kursi lokacin bacci hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari mu ji girman yadda hadisin ya kawo mu ji girman addu'a da ya ce man ƙaraha iza awa ila firashishi duk wanda ya karanta ta lokacin da ya nufi zuwa ga shimfudinsa lam ya zal alaihi hafizun min Allah wala yuqarribuhu shaytanun hatta yusbiha idan ya karanta wani mai gadi daga wurin Allah zai zo ya yi gadinsa sannan abin da ke ƙarƙashinsa Allah zai yi gadinsa shaidan ba zai yi nasara kusance shi ba har gari ya waye hadisin iya bukhari na 1311 in ka karanta so a wuni ɗaya muna karanta ayatul kursi sau uku sau nawa muke karanta kulhuwa uku da safe uku da yamma nawa shida uku lokacin kwanciya nawa tara banda a sallah ka karanta sau tara falaki ma tara suratun nasu ma tara mafhum to kaga wannan na azkar sai kuma ka dawo na bayan sallah bayan azhar da la'asar da isha kana kulhuwa kafa uku uku can ga tara ga kuma uku anan nawa sha biyu bayan magariba ana kafa uku ya zama nawa sha biyar bayan asuba ana uku ya zama na sha takwas so ƙulhuwa kana karanta goma sha takwas a wajen sallah kadai falaki kana sha takwas nasa kana sha takwas kuma daman uzai ake gaya musu daman don Allah ya kare ka da sihiri da makiyi da ɗan hasada da kaza da kaza ka karanta sau goma sha takwas wa ga bayanka ai ba a ga bayan wanda ya rike Allah ba a taɓa yi ba duk yadda aka shirya a ga bayan wanda Allah ke tare da shi wallahi abin ba za a yi nasara ba Allah ya samu wanye lafiya na'am sai addu'a ta 100 da ko a karanta sai mu tsaya a kai بالله وملائكته ورسله لا بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا jazakumullahu khaira wannan muke cewa amanar rasul hadithi ya zo a bukhari tare da fathul bari mujalladi na tara namba na 94 cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalan karanta waɗannan ayoyi guda biyu kuma su ne ayoyin da ke ƙarshe a cikin suratul baƙara suratul baƙara kuma ita ce sura ta biyu a ƙur'ani in an fara ƙirge daga sama aya ta biyu da shida, waɗannan su ne na ƙarshe falalarsu shi ne fiyayyen halitta ya ce mu ji ƙarfin addu'a mu ji girman falalan mu ji fa'idan ya ce man ƙara a kuma fi lailatin tahu. duk wanda ya karanta amanar rasulu a dare to a gaya masa sun wadatar da shi daga dukkan cutarwa da za a shirya masa a dare sun wadatar da kuma sun wadatar da shi daga dukkan alkhairin da yake nema a cikin wannan dare din in dai ka karanta su a dare ayatul amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun akwai bukatan ayi tarjuma ko a bari saboda lokaci to bari na yi ko a cikin takaitaccen lokaci amanar rasulu manzon Allah ya yi imani shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi sahabin da ya ka shi ne Abu Mas'udin al-Ansari al kenan mai asalin sunansa shine Uqba ibn Amr manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar bima unzila abin da aka saukar min rabbihi daga wurin mahaliccinsa wal mu'minuna mu'minai ma sun yi imani da littafin da Allah ya saukar sun yi imani da ƙur'ani a taurarin linjila zabura sofi ibrahim sofi musa kullun amana billahi dukka sun yi imani da allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun allah wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa duk manzanni wannan mun sha tafsirinsu a tafsirin ramadan in kana son ƙarin bayani duba tafsirinmu na amana rasulun la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni na Allah wa mun ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun yi biyayya Gufura rabba rabbana muna neman ka ya mahalicinmu wa ilaikal masir zuwa gare ka ake komawa ga baki ɗaya. la kallifin lafu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai sai iya abin da za ta iya duk abin da Allah ya farlanta a musulunci iya bayyana cewa lafiyayyen mutum yana iya yin sa ne da lafiyayye ba zai iya ba Allah baya wajabta shi a inda marar lafiya kuma ya samu to Allah yana ɗauke masa ko ya kawo masa wata hanya mai sauki laha ma kasabat kowanne rai tana da ladan abin da ta yi na alkhairi wa alaiha ma kasabat sannan akanta akwai zunubin abin da ta yi na sharri rabbana ya mahalicin mu la akhidna karka kama mu in nasina in muka yi mantuwa a cikin bauta maka au akhta'ada ko muka yi kuskure ba da ganganci ba wannan ya zama Allah yana yafe mana kuskure da muke yi da mantuwa rabbana ya mahalicinmu wala ta hamil alaina karka dora mana isran wani nauyi kama hamaltahu alal ladina min qablina kamar da ka wanda suka rigaye mu wanda suka rigaye mu akwai lokacin da idan mutum fitsari ta bashi sai dai ya dauki tsingaro ya kankara jikinsa sai fata fi da shine tsarkin fata da mu sai aka ce mu wanke wasu idan mutum yayi ƙarya sai a kama harshen sa a yanke mu kuma an ka tuban zuwa ga Allah sai ya yafe maka idan mutum ya yi laifi mu ba ake akwai da su kuma faqatulu fusa ne sai su kashe kansu in mutum ya tuba sai ya kashe kansa da kansa shine ya tuba to kaga shine isran kama hamaltahu alal ladina min qablina mu shari'ar mu na da matukar sauki in an kwatanta da wanda suka rigaye mu wa afu anna Allah ka mana afuwa wa ghafir lana Allah ka gafarta mana me bambanci tsakanin afuwa da gafara shi afuwa abin da aka ce kayi ne da ka je yi sai ka gagara yin ɗari bisa ɗari sai ka samu kasawa to in wannan maybe sai ka yi 80% in Allah ya karɓe shi da kuskuren aikin kamar sallah ko zaka ko azumi sai karɓa a haka to ya maka afuwa gafara kuma an ce kada ka yi ne sai ka aikata ita afuwa wajen bin Allah ne aka samu kasawa ba yi ta cikakkiya ba to in Allah ya karɓi aikin naka da kasawar to ya maka afuwa gafara kuma an ce karkai sai kai to anan sai in an yafe maka to an gafarta maka shi ne bambancin afuwa da gafara warhamna Allah ka mana rahama anta maulana kai ne majibincinmu fansurna ka taimake mu alal qaumil kafirina akan mutane da suka kafurce maka Allah ta'ala ya kare mu daga kafurce masa ina ga sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم والسلام عليكم ورحمه الله